هدى تقول غالتي دا غالتي دا در خوك خون قل قل شد افغانستان الله اكبر الله اكبر هم سنگر هم سنگر في يومي من را گیرین Selam alaikum rahmatullah. Jel se čujemo, braćo, preko pala? Čujemo se izla E, dobro. Hajren, inša Allahu ta'ala. Znači, ako nas mreža, inša Allahu ta'ala, dobro posluži, onda ćemo ovako da nastavimo. A ako eventualno, ako se desi da braća, znači vamo imaju smetnje, onda ćemo mora da prekinemo. Vamo se kod braće čuje na palu dobro.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 Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših dijela. Koga Allah subhanahu wa ta'ala na pravi put uputi, nikoga u zabludu ne može odvesti, ako ga on s pravdom u zabludi ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga sem Allaha jednog jedinog koji nema niti druga niti ortaka i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallame njegov rob i poslani kojeg uzvišeni posla kao milo svim svjetovima. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana. A potom draga braći i cijeljene sestre, mi uz Allahovu dželja vala pomoć od večeras odpočinjemo sa komentarom jednog akaidskog dijela kojeg je njegov autor naslovio kao Lumatu Etikad ili kako su to braća na bosanskom prevela kao iskra ubjeđenja kao iskra ubjeđenja autor ovog dijela je Ibn Kudame al-Maktisi, rahime ta'ala, jedan od učenjaka ehlu sunnata wal džemaata, koji je živio u šestom hijdžetskom stoljeću. Prije nego što bilo šta kažemo o ovoj knjizi ili počnemo sa komentarom ove knjige, dobro bi bilo da se u kratkim crtama upoznamo sa autorom ovog dijela, ovog dijela sa Ibn Kudamom, al-Maktisijem, rahimahullahu ta'ala. Što se tiče njega, njegovo ime je موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة ابن مقدام ابن نصر ابن عبد الله المقدس ثم دمشقي أزاتي ناكن توقع دمشقي دكلا بريبسيو جيسا دامسكو يريا أوتسياو أو دامسك رجن يه رحمه الله تعالى 541 godine po Hidžri u mjestu Džemma'il min Džebeli Nabulsko, dakle Napulsa. Došao je u Dimešk, u Damask, zajedno sa svojom familijom kada je imao 10 godina. Te tu učio Allahovu Đelle Vala knjigu, odpočeo sa sticanjem znanja, a potom putovao u Bagdad zajedno sa sinom svoje tetke, Hafizom Abdul Ghanijem, rahime Allahu Teala, i to 560 i prve godine, dakle kada imao 20 godina. وسمع الكثير من مشايخ الكثيرين فيها te čuo i sticao znanja pred velikim brojem šejhova koji su se tada nalazili u Bagdadu. Koji su se nalazili u Bagdadu. Sticao je znanje te se odlikovao u brzom sticanju znanja, u fehmu, razumijevanju kao i hifzu, te to bio sebe da se uzdigao nad svojim vršnjacima u to, u to vrijeme. Do te mjere da je spoznaja mezeba, dakle hambelijskog mezeba, vraćala njemu. Poznaja hambelijskog mezeba i njegovih osnova vraćala se na ovog učenjaka Ibn Kudama al-Mahdisija, rahimahullahu ta'ala. Bio je, rahimahullahu ta'ala, kakvi kakvim ga autori biografija sira opisuju, varian, zahiden, taqiyam, bogobojazan, zahid, asketam, fihi hilmun, vata'due, bio je takođe od onih koji su posjedovali svojstvo hilma, blagosti, وكان يفحم الخصوم بالحجج بيه poznat i po tome što je bio vrlo riječi u raspravi te bi svoje sagovornike nadlazivao u raspravi jasnim dokazima, a sve to bi iznosio na lagan način, bez da se srdi, bez da žuri, dok bi s druge strane kažu oni koji bi se raspravili s njime, jahtarik jasihu, galamili i podizali svoje glasove, a on bi, rahimahullahu ta'ala, bio smiren. Stekao, stekao je znanje, rahimahullahu ta'ala, pred velikim brojem učenjaka, od kojih su najpoznatiji Taqiyuddin, Ebu Muhammed, Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Takođe pred fakihom Iraka, pravnikom Iraka, Nasihul Islam, Abu al Fath, Nasr ibn Fityan, poznat kao Bibn al-Muna. Što se tiče njegovih učenika, Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala ima veliki broj učenika, od kojih se možda najpoznatiji Abu Shama al-Maqdisi, zatim Hafiz Zakiju Abu Muhammad al-Munziri, i drugi. Možda su ova dva, dakle, učenika, najpoznatija učenika Ibnu Kudama el-Mahdisija, rahimahullahu ta'ala. Govoreći o ovom plemenitom učenjaku, Ibnu Kudama el-Mahdisiju, rahimahullahu ta'ala, Abu Amr ibn Salah je rekao, ma raeitu mithla shaykh muwaffaq. nisam vidio nekoga poput šejha muvathaka. Ibn Taymiyyah, rahimehullah ta'ala, kaže, Usham Šam, nakon evza'ije, nije ušao čovjek učeniji od šejha Muwafaka. Dakle, ciljajući na Ibn Kudama al-Makhdisija, rahimahullahu ta'ala. Također, Munziri, rahimahullahu ta'ala, govoreći o njemu, kaže da je bio faqih, imam, haddatha bi Dimešk, govorio je, sprenosio hadis u Dimešku, Damasku, efta, wadarra se, davao fetve i poučavao, te sannefe fil fiqhi wa gajrihi, musannefat, muhtasara wa mutawale, te je napisao djela u fikhu i drugim oblastima kako poduža tako i kraća kraća djela Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala također govoreći o ovom učenjaku Ibn Qudami al-Mahtisiju kaže Ahadul a'immati al-a'lam jedan od velikih poznatih plemenitih učenjaka sahibu tesanif vlasnik vlasnik mnogih dakle dijela Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala govoreći o njemu kaže šejhul islam imamun alimun bari'un lem yekun fi asrihi wala qabla dahrihi bi mudda afqah minhum on je šejhul islam imam učenjak u njegovom vremenu niti prije njegova vremena za jedno izvjesno vrijeme nije postao čovjek koji je bio efka učeniji dakle od njega koji je bio učeniji od njega Ibn Qudam al-Mahdisi rahimahullahu ta'ala kao što je spomenuo Ibn, eh, kao što je spomenuo Munziri Rahimeullahu ta'ala napisao nekoliko dijela iz različitih oblasti iz različitih oblasti kako iz fiqha tako iz hadisa arapskog jezika rakaika i tako dalje i tako dalje što se tiče fiqha njegovo najpoznatije dijelo iz oblasti fiqha jeste al mugni zatim nakon toga al kafi al udda al umda zatim kada je u pitanju akida tu je ova knjiga o kojoj mi govorimo, koju ćemo komentarisati uz Allahovu dželjavala pomoć, Lum'atu al-i'tiqad, zatim knjiga o kaderu, Zemmu al-ta'wil, pokuđenosti ta'wila i tako dalje. Kada je u pitanju sul fiqh, to je njegovo dijelo Reudatu al-Nazir, a kada je u pitanju al-raqa'iq i zuhd, to, je, tu su dakle dijela Riqatu wal-buka, zatim nakon toga al-tawabin i tako dalje. A kada je u pitanju hadis, možda je jedno od njegovih najpoznatijih dijela u ovoj oblasti, Muhtasaru, Ailalil Hadif ilil Halal, itd. itd. Dakle, autor je mnogobrojni dijela iz različitih oblasti, kako fikha, tako akide, hadisa, usul fikha i, drugi, i drugih oblasti. Ono dijelo o koje mi govorimo i koje ćemo za Allahovu dželja vala pomoć komentarisati jeste uh, eh, akaidsko dijelo. Lum'atu al-i'tiqad. Lumatu al-i'tiqad. Ovo djelo u kratkim crtama govori o akidi ahli sunnata wal jamaata. Govori o akidi ahli sunnata wal jamaata sa posebnim osvrtom na osvrtom na tauhidu al-asma'i was-sifat. Sa posebnim osvrtom na ovu dakle vrstu tauhida, a to je tauhid Allahovi dželle ala imena i njegovih svojstava ili pak Allahova dželle ala jednoća u njegovim imenima i u njegovim i u njegovim svojstvima. Razlog radi kojeg je autor rahimehullahu taala napisao ovo djelo jeste što su u njegovom vremenu bilo, bile prisutne Ešarije i što se akida Ešarija proširila među običnim svijetom od muslimana. Šta više, kao što kaže Šeha Halil Hudajr, hafila Allahu ta'ala, inne dawlata kjana menheđuha rasmi fil aqaid hijel Ešarije Oficijalni mezeb, dakle devle, države tada u to vrijeme po pitanju aqaida bio je ešarijski, ešarijski mezeb, ešarijska aqida. وهي دولة الأيوبيين خصوصا posebno dakle dev, država Ejubija Salahuddin al-Ejubi rahimahullahu ta'ala pored toga što kaže šejh pored toga što je ova država bila država muđahida oni koji su borili na Allahovom dželle vala putu ali kada je u pitanju akaid dominiraju dakle ešarijski akaid, ešarijski menheđ, ešarijsko ubjeđenje i vjerovanje. Istog razloga autor Rahimeullahu ta'ala je napisao ovo dijelo koje u prvoj mjeri ter, tretira tauhidu al asma'i wa sifat. Allahumu jalla wa ala jednoću u njegovim imenima i u njegovim i u njegovim svojstvima. Pa kaže autor, ovo je dakle odlika svih učenjaka, kada bi nešto bilo prisutno od skretanja, od novotarija i tako dalje u njihovom vremenu, pisali bi dijela koja govore o toj temi ili pak ukazuju na novotariju koja je prisutna i koja se proširila. Pa tako vidimo da gotovo nema akaidskog dijela od prijašnjih učenjaka, učenjaka Ahle Sunnata, Vol poput Lalekaija, poput dakle, e, Đurija rahimahullahu ta'ala i drugih učenjaka, a da u svojim dijelima ne govore o bidatu irđa'a, da ne govore o bidatu kaderija, o bidatu harižija i ostali sekti koje su bile prisutne u to, u to vrijeme. A rekao smo šejih Ibn Kudam al-Mahtisi rahimahullahu ta'ala, s obzirom da je živio u tom vremenu u kojem su se ešarije proširile, to je njihovo vjerovanje i objezjenje, autor rahimallahu ta'ala ovim dijelom htio da ukaže na ispravnu akidu, akidu ahle sunata wal džamata po pitanju al-asma wa sifat, Allahu i jalla wa'ala imena i svojstava, ali je isto tako i ukazao u cjelini na akidu ahle sunata wal džamata po pitanju ostali oblasti, po pitanju os ostalih usula, osnova. Pa je tako spomenuo i zasebno poglavlje o tome da se iman sastoji od riječi i dijela, u čemu je dakle odgovor odgovor e, muržijama. U čemu je odgovor? Muržijama. Zatim, nakon toga, autor Rahime Allahu Ta'ala je također govorio o ashabima Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame kao odgovor onima koji su protekfirili ili uspostavili mržnju a ženama poslanika sallallahu alaihi wa sallame kao i ashabima Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam poput dakle šija i drugih te naslovio zasebno poglavlje o poslaniku sallallahu alaihi wasallam njegovim ashabima i majkama i majkama, majkama pravovjerni i majkama pravovjerni da bi dakle na kraju svoje knjige slovio zasebno poglavlje koje govori o bojkotiranju o hedžru dakle izbjegavanju novotara i tako dalje. Tako da generalno nije dakle zanemario ni ostale usule osnove akide ehl sunnata wal džemata s tim što je akcenat dao na ovaj prvi dio kojeg spominjemo a to je tevhidu el esma i was sifat Allahovo jednoća po pitanju njegovih imena i svojstava jer je to devijacija koja je prisutna po pitanju ovog tevhida kod šarija, maturidija i e, Mu'tazila i drug Džehmija i drugi dakle zabludjeli i drugi zabludjeli frakcija. Pa kaže autor rahimehullahu taala odpočinjući ovo svoje djelo Bismillahirrahmanirrahim. Odpočinje dakle sa bismilom po uzoru na Allahovu dželle vale knjigu koja je odpočeta bismilom i po uzoru na Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem po uzoru na Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji kada bi pisao pisma odpočinjao ih je sa bismillahirrahmanirrahim za razliku od hudbi od govora koji je odpočinjao sa hvalom Allahu dželle ve ala sa zahvalom Allahu subhanahu wa taala što ga kaže šejh Sulejman al-Ulvan hafizahullahu taala da je od sunneta kada je su pita, kada su pitanje kada je u pitanju nešto što se piše pisma, dijela i tako dalje, da je sunnet po tom pitanju da se otpočne sa bismilom. Da se otpočne sa bismilom. Zato što je Allahova dželjavala knjiga otpočeta sa bismilom i zbog toga što je poslanik sallallahu alaihi wasallam kada bi slao slanike sa svojim risalama, svojim pismima, otpočinjao te risale sa bismillahi ar-rahmani ar-rahim. Kako stoji u predaj imama muslima i drugi, da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam poslao pismo Harkelu, te da ga je otpočeo sa Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Za razliku od govora, kako kaže šeik Suleiman al-Ulvan, hafiva ta'ala, gdje je dakle sunne da se otpočne sa hamdelom, sa zahvalom Allahu Jalla wa ala. Pa je tako poznat hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam o takozvanoj hutbetu al-hađe, hutba hađeta kojom je Allah poslanik sallallahu alaihi ve selleme odpočinjao svoj govor. A to je dakle ta hutba koja odpočinje riječima inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu i tako dalje i tako dalje. Prenosi hadis od Allahova poslanika sallallahu alaihi ve selleme vezan dakle za hamdelu, za odpočinjanje hamdelom u, kojem stoj, u kojem stojim kullu amr ذبال لا يبدأ فيه بالحمد fa huwa aqta' svaka stvar koja se važna stvar, bitna stvar koja se ne otpočne sa zahvalom Allahu Jalla wa Ala ona je akta, prekinuta, to je dakle od beričeta, nema u njoj beričeta međutim ovaj hadis bileži imam Ahmed, Ebu Davud ibn Mađe i drugi, ali je hadis slab, zbog dakle slabosti Qura al-Ma'afirja koji se nalazi u ovom koji se nalazi u ovom senedu ali ostaje ovaj vjerodostojan hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallame o hutbetu al-hađe kod imama Ebu Davuda i drugi u kojem je poslanik sallallahu alejhi ve selleme svoj govor otpočinjao sa zahvalom Allahu subhanahu wa subhanahu wa ta'ala. Nakon toga autor rahimehullahu ta'ala kaže Alhamdulillahi al-mahmud bi kulli lisanin fi kulli zaman. Hvala, hvala, hvala neka je Allah subhanahu wa ta'ala. Ili pak, hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala onaj koji je hvalen svakim jezikom i obožavan u svakom vremenu. El mahmudu bi kulli lisan, el mabudu fi kulli zaman. Ovdje kli dakle, izgleda je kod braće, ispa ovaj prvi dio riječi el mabud Jednako u arapskom tekstu stoji el mabudu fi kulli zaman al-ma'budu bi kulli fi kulli zaman dakle izgleda da je ova stvar ispala kod braće ova dakle riječ al-ma'bud još jednom dakle provjeravamo ovaj, provjeravamo ovaj arapski tekst nam da al-ma'budu fi kulli zaman al-ma'budu bi kulli zaman. Fi kulli zaman. To je dakle ono što je ispalo kod braća u dakle u štampi na bosanskom jeziku ova riječ dakle el ma'bud. Hela najse. Vraćamo se dakle ovim riječima Ibn Hudam el Maqdisi rahimehullahu ta'ala Alhamdu lillah. Alhamdu lillah. Hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Ova dakle riječ Alhamd koju prevodimo kao hvala znači zikru mahasini al mahmud spominjanje lijepih i plemenetih stvari onoga koji se hvali. Onoga koji se hvali. Hamd znači spominjanje lijepih i plemenitih stvari, osobina i odlika kod onoga koji se želi pohvaliti. Ma hubbihi. Pod uvjetom da se takva osoba voli, veliča i uvažava. Da se voli, veličava i uvažava. To zbog toga što ukoliko hvaljenje određene osobe bez dakle ljubavi prema toj osobi bez uvažavanja i poštivanja te osobe to se u arabskom jeziku ne naziva hamdom već se naziva medhom već se naziva medhom zbog slabosti dakle našeg jezika kao i drugih jezika u poređenju sa arapskim jezikom mi sve ove termine prevodimo kao hvala pa tako dakle i medh a i ham prevodimo prevodimo dakle kao hvala. A razlika je kao što vidimo što ham hvala biva onda kada se spominju plemenite osobine i plemenite odlike i svojstva osobe koja se želi pohvaliti i usto volimo, poštujemo i uvažavamo tu osobu. Za razliku od medha, za razliku od medha koji što također prevodimo kao hvala, koji možda, kojeg možda ne proprati ljubav, poštivanje i veličanje i tako dalje i tako dalje. I zato možda, možda ti pohvališ određenu osobu pored toga što je ne voliš. Možda pohvališ određenog nevjernika, primjer radi zbog nekog pohvalnog svojstva koja se nalazi pored njega, pored toga što ga ne voliš. Pored toga što ga ne voliš. Tako da hamd, kao što rekao smo, znači spominjanje plemenitih osobina i svojstava ovdje u ovom slučaju kod gospodara subhanahu wa ta'ala uz ljubav, veličanje i poštivanje gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala Elhamdu ovdje ova riječ došla sa određenim članom Elhamdu a on ukazuje na el istigraq to je sveobuhvatnost ili drugim riječima svaki vid hvale pripada Allahu subhanahu wa ta'ala Allah je dostojan svake hvale svake hvale ففي الحمد إثبات كمالات إثبات كمالات tako da je u hamdu u zahvali pritvrđivanje kemalata potpunosti gospodara subhanahu wa ta'ala potpunosti njegovi svojstava i tako dalje a naspram ovoga stoji tesbih naspram hamda stoji tesbih a tesbih znači negiranje manjkavosti od gospodara subhanahu wa ta'ala od gospodara subhanahu wa ta'ala. I zato se dosta često u Allahove dželle wala kizi ove dvije stvari spominju zajedno. Hamd se zajedno spominje sa tesbihom. Zajedno sa tesbihom. Tako da hamd biva radi pritvrđivanja svih kemalijata potpunosti gospodaru subhanahu wa ta'ala, a dok s druge strane et tesbih biva radi negiranja bilo kakve manjkavosti gospodaru subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala al mahmudu bi kulli lisan kaže nakon toga autor rahimehullahu ta'ala onaj koji je hvalen bi kulli lisan svakim jezikom svakim jezikom bez obzira da li se radilo o lisanu al maqala ili lisanu hala o jeziku govora ili o jeziku jeziku stanja o jeziku govora ili jeziku jeziku stanja svaki lisan svaki jezik od jezika stvorenja hvali gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Kao što rekao smo, bez obzira da li se radilo o kelamu al-maqala, o govoru riječima, to jest da čovjek kaže svojim riječima, svojim dakle jezikom alhamdulillah i tako dalje, ili pak lisanu al-maqal, a to je govor stanja u smislu da čovjek svojim stanjem zahvaljuje gospodaru subhanahu wa ta'ala svojim postupcima, svojim dijelima i svojim stanjem zahvaljuje Allahu subhanahu wa subhanahu wa ta'ala bi kulli lisan bi kulli dakle lisan zahval Allahu jalla wa ala biva svakim jezikom kako jezikom stanja tako i jezikom jezikom govora al ma'bud fi kulli al-zaman al-ma'budu fi kulli zaman onaj koji se obožava u svakom vremenu koji se obožava u svakom u svakom vremenu Ibn Qudame rahimeullahu taala draga braćo ovim uvodom želi da ukaže na ono o čemu želi govoriti u ovom svom dijelu a to je el esma'u vas sifat Allahova jalla imena i njegova i njegova svojstva i njegova svojstva. Želi ovim riječima da ukaže ono o čemu će govoriti u ovom svom dijelu. I ovo se u arapskom jeziku zove bera'atu bera'atu al-istihlal ili drugim riječima umjetnost odpočinjanja, umjetnost uvoda u smislu da na početku govora spomeneš neke stvari koje ukazuju o čemu želiš govoriti u svom dakle predavanju, u svojoj hudbi, u svom dijelu i tako dalje i tako dalje. Pa tako primjer radi kada govornik ili khatib na hudbi kaže Alhamdulillahi ledhi harrama riba Hvala Allahu Jelle wa ala koji je zabranio ribu, koji je zabranio kamatu. Dakle, ovo ukazuje da khatib u svojoj hudbi želi govoriti o, o zabrani kamate, o kamati njenoj, dakle, o njenoj zabrani. Ili, ako bi rekao, Alhamdulillahi ledhi harrama zina, primjer radi, Hvala Allahu dželle vale koji je zabranio zinaluk i tako dalje. Ovo se u arapskom jeziku zove bara'atu al-istihlal, a to je da na početku svog djela ili na početku svog govora spomeneš neke stvari na osnovu kojih ukazuješ šta je dakle cilj tvoje hudbe, tvog govora, tvog djela i tako dalje i tako dalje. Pa tako i autor ovim riječima, ovim dakle svojim uvodom ukazuje čitaocima da je njegov prvashodni cilj govor o Allahovim dželle dželjavala imenima i svojstvima. Jer ovdje je svojstvo koje, ovdje autor Rahimeullahu ta'ala već dakle govori o nekoliko svojstava na samom početku, a to je svojstvo Allaha dželle dželjavala da je hvalen svakim jezikom, zatim nakon toga ovo drugo svojstvo, a to je da je ma'bud fi kulli az zaman, da je obožavan u svakom u svakom dakle vremenu ovo obožavanje ili ovaj ubudijed njega dijelimo na dvije vrste njega dijelimo na dvije vrste ubudijetun keunije ili tako reći da prevedemo kao kosmički ubudijet i s druge strane ubudijetun šara'ije ubudijetun šara'ije šarijatski dakle ubudijet ili šerijatsko robovanje ili šerijatsko robovanje Što se tiče ovog prvog dakle robovanja, obudijetun keunije, to je dakle robovanje kod pod koje potpadaju svi ljudi. Kako dakle kafiri, tako i mu'mini, kako nevjernici, tako i vjernici, kako fasici, tako i mutakije, oni koji su bogobojazni, pobožni i tako dalje i tako dalje. Svi potpadaju pod ovaj obudije el keunije ili ovaj kosmički, kosmički obudijet. To zbog toga što je svako rob Allahu Jalla wa Ala. Svako je rob Allahu Subhanahu wa Ta'ala, htio on to ili ne, prihvatao ili ne, on je rob gospodaru Jalla wa Ala. Kao što kaže gospodar Subhanahu wa Ta'ala, in kullu men fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Svako ko je na nebesima i na zemlji će doći Rahmanu milostivom kao rob će doći milostivom kao rob. To je dakle, ovo je, ovo je taj ubudijet ili ubudije el-keunije, kosmički ubudijet ili kosmičko robovanje koje obuhvata kako dakle vjernika, tako i nevjernika, tako i sva ostala stvorenja koje je gospodar subhanahu wa ta'ala koje je gospodar subhanahu wa ta'ala stvorio. To zbog toga što ne mogu izaći iz granica, granica robovanja gospodara, gospodara, gospodaru subhanahu wa ta'ala. Da li može kafir da sebi obezbijedi rizk mimo gospodara Đeleva Alam? Ne može. Da li kafir može dakle, da sebi obezbijedi rađanje bez gospodara subhanahu wa ta'ala, to je da se nešto rodi bez dozvole gospodara subhanahu wa ta'ala? Isto tako kada je u pitanju smrt, kada je u pitanju bolest, kada je u pitanju lijek, može li se kafir izliječiti bez dozvole gospodara subhanahu wa ta'ala, ne može i tako dalje i tako dalje. Stoga on je u tom smislu rob gospodara subhanahu wa ta'ala jer ne izlazi iz svoje podčinjenosti Allahovim dželle ve ala odredbama. Allahove dželle ve ala odredbe se nad njim sprovode htio on to ili ne, bio zadovoljan ili ne, Allahove dželle ve ala odredbe se sprovode, se sprovode nad njim. A kada je u pitanju el-ubudije, el-šara'ije, ili pak šariatski ubudijet, to je ubudijet koji je specifičan ili poseban samo za vjernike. I odnosi se samo na vjernike. I ovaj ubudijet obuhvata onoga ko se preda pokori Allahovoj dželjavala, Allahovoj dželjavala odredbi, Allahovoj dželjavala naredbi. I zato kaže gospodar subhanahu wa ta'ala, govoreći o ovom vidu ubudijeta, robovanja gospodaru subhanahu wa ta'ala, وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا I robovi milostivog, i robovi milostivog, oni koji zemnom hodaju smireno, koji zemnom hodaju, hodaju smireno. Dakle, na početku gospodar Đelja Vala kaže وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ Robovi milostivog. To je, dakle, taj ubudijet ubudijetu šara'ije, šariatski ubudijet, a to je kada se čovjek pokori Allahovim dželle vala odredbama i Allahovom subhanahu wa ta'ala šariatom, šariatu i pod ovaj ubudijet ne potpada kafir. Pod ovaj ubudijet, ubudijetu šara'ije, ne potpada, dakle, ne potpada kafir. Zatim nakon toga, dakle, autor rahimu ta'ala kaže, uh, el ma'budu fi kulli zaman, gospodar Dželjavala jeste taj koji se obožava u svakom vremenu. Što iz čega se podrazumijeva da je obožavan i na svakom i na svakom mjestu, kako na istoku, tako i na zapadu, kako na sjeveru, tako i na jugu, kako na jednom kontinentu, tako dakle i na ostalim kontinentima i nema dakle te buka tog dakle mjesta, a do gospodar subhanahu wa ta'ala gdje, post, gdje dakle, postoje ljudi, džinni i tako dalje, a da Allah subhanahu wa ta'ala nije, nije obožavan. A da Allah subhanahu wa ta'ala nije obožavan. Allazi la yakhlu min ilmihi makan. Kaže nakon toga autor rahmeullahu ta'ala govoreći o osobinama gospodara subhanahu wa ta'ala, a to je allazi la jahlu min ilmihi mekan čije je znanje na svakom mjestu ili drugim riječima nema tog mjesta a da ga ne obuhvata Allahovo subhanahu wa ta'ala znanje nema tog mjesta a da ga ne obuhvata Allahovo subhanahu wa ta'ala znanje kao što kaže gospodar subhanahu wa ta'ala ja'lamu ma jeliđu fil ardi wa ma jahruđu minha Allah jalla wa ala znam ono što ulazi u zemlju i ono što izlazi iz nje. وما ينزل من السماء وما يخرج وما وما يعرج فيها. I ono što se spušta sa nebesa i ono što se penje ka nebesima. I kaže Gospodar dželle veala ja'lemu ma fil barri wal bahri wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. I on zna ono što je i na kopnu i na moru i ne padne ni jedan list a da ga Allah subhanahu wa ta'ala ne zna wala habbatin fi zulumati al-ardi niti zrna u tminama zemlje wala ratbin wala yabisin inicheg ni vlažnog ni suvog illa fi kitabim mubin a da to gospodar subhanahu wa ta'ala nije dakle zapisao u jasnoj u jasnoj knjizi la stoga la yakhlu min ilmihi makan nema tog mjesta a da ga ne obuhvata Allahovo subhanahu wa ta'ala znanje I zato je ovdje autor rahimehullahu taala ovo riječ mekan spomenuo bez određenog člana, to jest ona je neodređeno, neodređena. A onda kada se neodređena imenica spomene u kontekstu negiranja, onda je um obuhvata, obuhvata dakle svaku stvar, ovdje konkretno svako mjesto ili drugim riječima kao što smo, nema tog mjesta a da Allahovo dželle vala znanje nije prisutno da ga ne obuhvata Allahovo dželle vala Allahovo dželle vala znanje wala kaže nakon toga autor rahimehullah taala wala yashghuluhu sha'nun an sha'nin an sha'nin ne može ga zauzeti neka stvar a da ne može učiniti i drugu još jednu dakle kako su ovdje braća prevela ili drugim riječima čovjek kada radi određenu stvar, onda nije u stanju u tom momentu da možda radi i drugu stvar, posebno ako se radi o kontradiktornim stvarima. Pa tako primjer radi, ako u jednom momentu razgovara sa Amrom, ne može u tom istom momentu razgovarati i sa Zejdom. Ne može razgovarati i sa Zejdom. Ako gleda ispred sebe, ne može istovremeno gledati i iza Zejdom iza sebe. Ne može istovremeno gledati iza, iza sebe. Ako sluša jednu osobu, ne može istovremeno dakle, slušati i drugu osobu. I tako dalje, i tako dalje. I ovo su svojstva mahluka, svojstva stvorenja, koje je dakle, slabašno, koje je nepotpuno, manjkavo, i tako dalje, za razliku od gospodara subhanahu wa ta'ala, čije je jedno od njegovih svojstava, kako autor spominje, da ga ništa ne može obuzeti drugim u smislu da ako gospodar subhanahu wa ta'ala uslišava ili pak čuje molbu molitelja na jednom mjestu toga ne obuzima da istovremeno čuje ne drugog, ne trećeg, dakle makar se radilo o svim ljudima na zemlji i dakle svim džinnima gospodar subhanahu wa ta'ala sve njih čuje i ne obuzima ga molba ovog prvog od molbe drugog, trećeg i tako dalje. Ne obuzima ga obraćanje prve osobe od obraćanja ili vapaja drugog, trećeg, ne obuzima ga dova prvog, odakle dove drugog, trećeg i tako dalje i tako dalje. To zbog toga što je gospodar subhanahu wa ta'ala potpun, savršen, njegova svojstva su svojstva potpunosti za razliku od svojstava njegovih stvorenja koja su dakle svojstva svojstva manjkavosti, koja su svojstva manjkavosti. Zatim, nakon toga, kaže autor rahimahullahu ta'ala جل عن الأشباه والأنداد وتنزل وتنزه عن الصاحبة والأولاد صاحبة والأولاد njemu niko nije sličan niti ravan i on nema žene niti djeteta i on nema žene niti djeteta gospodar Đelevala je uzvižen od toga da ima ešbahe i endade. Dakle, ešbah, ovdje va riječ koju autor Rahimullahu ta'ala spominje, jeste množina od riječi šib, a šib je onaj koji je sličan, koji naliči. U el enda, također, dakle, i nid. Ovo su dva sinonima, el ešbah ili endad, ovo su, dakle, sinonimi za jednu te istu riječi, to je jednu te istu riječ, a to je, to je dakle, onaj koji je sličan, koji je, koji je ravan. Gospodar Želevo Alam, gospodaru Đelle Vala ništa, ništa nije slično i njemu ništa nije ništa nije ravno. Kao što kaže gospodar Subhanahu wa ta'ala lejse ke mitlihi šeji. Ništa nije poput njega. Ajet iz sura Ešura 11. 11. ajet. وَتَنَزَّهَ عَنِ صَاحِبَةِ وَالْأَوْلَادِ I on nema žene niti djeteta. I on nema niti žene niti, niti djeteta. Zbog svoje potpunosti, gospodar Želevala nema potrebe niti za ženom, kao što je slučaj mahluka, stvorenja, kao što je slučaj čovjeka, niti pak potrebe za djetetom, kao što je također slučaj slučaj čovjeka, jer je gospodar subhanahu wa ta'ala potpun. I ova, dakle, svojstva vidimo kako je određeno svojstvo kada je u pitanju mahluk, kada je u pitanju stvorenje, za njega svojstvo potpunosti, dok s druge strane, kada je u pitanju gospodar subhanahu wa ta'ala, to svojstvo, jeste dakle svojstvo, e, e, kada je u pitanju gospodar žele vala, to je za njega svojstvo manjkavosti. Pa tako čovjek, dakle, koji nema žene, ili koji, e, čovjek koji ima ženu, ili dakle, koji ima djecu, on je s te strane čovjek koji je ostvario potpunost, koji je sa ove dakle, stvare, strane ostvario svoju ostvario svoju potpunost. Dok kada je u pitanju gospodar Želevoana, to je za njega manjkavost, jer gospodar Želevoana zbog svoje potpunosti, neovisnosti od svojih stvorenja i tako dalje, nema potrebe da uzima niti dakle drugu, niti pak dijete, niti pak dijete. I zato je gospodar Želevoana daleko od toga da mu se pripiše žena ili dijete. U ovome je ujedno i odgovor jevrejima, kršćanima, mušnicima i drugim koji gospodaru subhanahu wa ta'ala pripisuju, pripisuju djecu. U ovim riječima je odgovor jevrejima koji kažu Uzeirun ibnullah, da je Uzeir Allahov sin. Kao što isto tako, u ovim riječima odgovor kršćanima koji kažu da je Mesih Isa alaihi salam Allahov, Allahov sin. Kao što je isto tako u ovim riječima odgovor mušricima koji su o melekima govorili da su Allahove kćeri. Mušrici su o melekima govorili da su Allahove kćeri. Ovim dakle riječima autor rahimahullahu ta'ala odgovara kako jevrejima tako kršćanima kako jevrejima i kršćanima tako i mušricima koju Allahu dželle ve ala pripisuju pripisuju djecu koju Allahu dželle ve ala pripisuju djecu Zatim Nakon toga, autor Rahimeullahu ta'ala kaže, njegova odredba se sprovodi nad svim robovima. Njegova odredba, njegov hukm, njegov hukm se, hukm se, provodi se sprovodi nad svim, nad svim robovima. Ovaj hukm, kao i ubudijet, imamo dakle hukm koji je keuni, sud ili propis koji je kosmički, a imamo s druge strane propis koji je šerijatski, propis koji je šerijatski. Što se tiče kosmičkog hukma, kosmičkog propisa, to je dakle propis koji ne može izostati i u kojem stvorenju u kojem stvorenja nemaju udjela, u kojem stvorenja nemaju udjela. Poput primjer radi sunca, dakle izlaska sunca. U tome ljudi nemaju nikakva izbora da li će sunce izaći ili neće. Ova odredba ili ovaj hukm gospodara Dželjavala Al-Keuni, on se sprovodi i ljudi u tome nemaju izbora. Isto kada je u pitanju kiša i ostale stvari, to je dakle Allahov Vala hukm Al-Keuni u kojem ljudi ili pak stvorenja nemaju izbora. Iz druge strane, hukmu Al-Shara'i. Šarijatski, dakle, propis A ovo je dakle stvar koja se veže za ljude. Ovo je stvar koja se veže za ljude i ovaj dakle hukm može izostati. Allahu dželle vale hukm i odredba, naredba jeste da čovjek klanja. Ali zatim, da li će čovjek klanjati ili ne, dakle može, se, može biti da klanja, a može biti i da, i da dakle ne klanja. Može biti da klanja, a može biti i da ne klanja. Stoga ovaj hukm šara'i, e ovaj šerijatski hukm, propis ili ova šerijatska odredba može izostati. Može dakle izostati. Za razliku od ovog prvog hukma, hukmu al-kauni, kosmički propis ili kosmička odredba, ona ne izostaje i u njoj stvorenja nemaju nikakva, nemaju nikakva udjela umovi ga ne mogu dokučiti, niti ga srca mogu zamisliti. Ni umovi ga ne mogu dokučiti, niti ga srca mogu mogu zamisliti. Niti ga srca mogu zamisliti. To jest dakle razum ne može predočiti gospodara subhanahu wa ta'ala. Ne može predočiti njegov zat, njegovo biće, a samim tim ne može predočiti ni njegova svojstva jer je govor o svojstvima fera, ograna govora o zatu. Pa ako čovjek ne poznaje zat, biće, ne može dakle govoriti ni o svojstvima tog zata. Ne može a, govoriti o kakvoći, kakvoći tih, dakle, tih svojstava. Stoga, niti umovi mogu dokučiti gospodara subhanahu wa ta'ala, niti ga srca mogu zamisliti, to zbog toga što je on, kao što kaže autor, lejse ke mitlihi šeji un, وهو السميع البصير ništa nije poput njega niko nije poput njega i on sve čuje i sve vidi lahul asma'u al husna lahul asma'u al husna gospodar subhanahu wa ta'ala ima lijepa imena ima lijepa imena i ovo se spominje na četiri mjesta u Allahovoj dželle vala knjizi dakle Allah subhanahu wa ta'ala na četiri mjesta u svojoj knjizi spominje da posjeduje lijepa da posjeduje lijepa imena kao što kaže gospodar subhanahu wa ta'ala u suri al-a'raf walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha Allah jalla wa ala posjeduje lijepa imena pa mu se obraćajte dovite Allahu jalla wa ala tim lijepim imenima zatim takođe u suri al-isra gospodar jalla wa ala kaže قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ayyama tad'u falahu al husna reci dovite ili obraćate se Allahu ili Rahmanu milostivom kako god vi dovili pa Allah dželle vale ima lijepa imena Allah dželle vale ima lijepa imena također u suri Taha gospodar dželle vale kaže Allahu la ilaha illa hu lahu al al-husna Allah je nema drugog boga osim njega i on posjeduje lijepa imena. I on posjeduje lijepa imena. I četvrto mjesto u kojem gospodar Đelja Vala spominje generalno te svoja lijepa imena, a to je dakle u suri Al-Hashr gdje kaže gospodar subhanahu wa ta'ala kada nabraje dakle svoja imena huvallahu al-Khaliq, on je Allah Khaliq, al-Bari, al-Musawir sve su ovo dakle Allahu va Vala svojstva pa potom kaže gospodar Đelja Vala lehul esma'u al-Husna Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje lijepa, posjeduje lijepa imena. Dakle, na četvrtom mjestu gospodar Dželjevala generalno spominje da posjeduje lijepa, da posjeduje lijepa imena. Ovo kada je u pitanju Allahova Dželjevala, Allahova Dželjevala knjiga. Lehu l'asma'u l'husna wa sifatu l'ula i uzvišena svojstva. Posjeduje lijepa imena i uzvišena svojstva. Ar-Rahmanu ala l'arši steva lehu ma fi samavati wa ma fi l'ardim وما بينهما وما تحت الثرى milostivi koji se nad aršom uzvisio koji posjeduje ono što je na nebesima i ono što je na zemlji وإن تجهر بالقول فإنه يعلم سر وأخفى i on, što je na nebesima i što je na zemlji, što je između njih i što je pod zemljom, ako se ti glasno moliš Allahu Jelle Ala, pa on zna i što je tajno i ono što je skrovitije. I ono što je skrovitije. ovdje autor rahimehullahu taala da dakle, spomine neka od Allahovi žel e, svojstava a inshallahu taala e, doći će zasebno govor o ovim Allahovim dželle vala svojstvima ehata bi kulli shay'in ilma njegovo znanje obuhvata sve wa qahara kull makhluq sva stvorenja su počinjena njegovoj voli i njegovom ponosu i sudu wa wasi'a kulle shay'in rahmatan wa ilma i sve je u njegovoj milosti i njegovom i njegovom znanju ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma on zna šta su radili šta ih čeka a oni znanjem ne mogu njega to jest Allaha obuhvatiti i zadnja dakle rečenica koju ovdje autor rahimahullahu ta'ala spomenuo a to je mausufun bima wasafa bihi nafsehu fi kitabihi la'azim on je opisujemo ga onako kako je sebe opisao u svojoj veličanstvenoj knjizi wa ala lisani nabijihi al karim i na jeziku svoga plemenitog poslanika i na jeziku svoga plemenitog plemenitog poslanika tako dakle, ovdje ovaj, ovaj prvi uh, dio ove knjige i ovdje ćemo se inša ta'ala zaustaviti uz Allahu uđele vala E, pomoć s obzirom da ova dakle zadnja rečenica zahtjeva da se posebno prokomentariše ma usufun bima wasafa bihi nafsehu a to je da Allah dželle vale opisujemo onako kako je on sebe dakle opisao u svojoj knjizi na jeziku poslanika sallallahu alejhi ve selleme ali s obzirom da nam je već podmaklo dakle, negde otprilike 45 minuta da inshallahu taala ne bi dakle puno duljeli kako ne bi koncentracija opala zaustavićemo se ovdje inshallahu taala to veći gospodaru Dželjavala da nam podari znanje koje će nam koristiti i da nam podari rad po stečen, stečenom znanju a da nas sačuva znanja od kojeg nećemo imati nikakve, nikakve koristi a kulu kavli hada wa staghfirullaha li wa znači mi ćemo se ovdje kada su pitanje braće dakle na palu isključiti a ako neko dakle od braće e, koji su na palu ima pitanje neka inša Allahu ta'ala proslijedi na prive, neka post proslijedi na prive ili, ili eventualno dakle, i ovdje na uh, javi, inša Allahu ta'ala, nije problem. Pa ćemo, inša Allahu ta'ala, odgovoriti. Ako prevashodno, dakle, ima pitanja koje su vezane za temu, a ako, dakle, eventualno nema tih pitanja, neko ima potrebe da nešto drugo pita, onda, inša Allahu ta'ala, nema prepreke da postavi pitanje. Jazakumullahu khaira.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 Kao što ste svjedoci, nastavlja se dalje agonija na Krimu, Rusija, ovako i sigurno, okupira predjele Ukrajine, stavlja po svoju, po svoju kontrolu i to je ništa novo. Ovo je vrijeme kada će veliki narodi mesti ili sklonjati male narode i stavljati pod svoje, pod svoju šapu i pod svoju kontrolu. Bez obzira što je to pred očima čitavog svijeta, kako ljudi imaju običaj kazati ovo moderno doba u 21. vijeku, jeste u 21. vijeku se najviše krvi prolijeva i najviši se zločini čine, nema zla koga nema baš upravo u 21. vijeku kada kažu da je to vrijeme novog svjetskog poredka, kada su ljudi civilizirani, kada dobro znaju šta valja, šta ne valja, a često su otišli ispod nivona, nivoa hajvana, pa i ti hajvani zavide u tom slu u kome su svaku mjeru, svaku mjeru prešli. S druge strane, primjetno je da je odmah Dodik otišao u Rusiju da obeličeti taj ruski okupatorski potez i da se posavjetuje i dogovori sa Putinom jer on je upravo otišao tamo da dobije visoko priznanje zbog promicanja ideje o ujedinjavanja pravoslavnih naroda i širenje kršćanske misije na Dunjavu. On je znači počašen najvećim, najvećim vidom priznanja zato što promiče ideju kršćanstva i što promiče ideju ujedinja, ujedinjavanja pravoslavaca kako bi zajedno krenuli i osvojili konačno svoju kiblu koja se Istanbul zove. Zamislite s druge strane da neko iz Mekke, iz Harema, Harem i Šarifa, pozove nekoga od bosansko-hercegovačkih političara i kaže dođi ovamo u Meku da se dogovorimo kako ćemo šerijat uposti ponovo vratiti koji je toliko godina vladao i svake svoje pravo dobio dođi da te nagradimo zbog toga što si dobar političar zagovaraš islam pravdu da svako svoje pravo dobije Pa kada bi ošao Resul Hulema Kavazović, onda bi ga proglasili da ima opasne ideje. A pogotovo kada bi otišao ovaj neki od izgubljenih ovih političara koji se kriju kao miševi, kada po 50 ljudi na ulice izađe, znaju dobro, miš zna da dira tuđi sir i da dere tuđe haljine i da ulazi u tuđe sahare, da to nije njegovo pravo. I onda kada osjeti strah, traži najmanju rupu da se u nju zavuče i da se sakrije. Ali eto pogledajte kada je u pitanju kršćanstvo i kada su pitano u pitanju anamo oni, onda niko to ne smatra da je to ništa opasno. Zato što je kršćanstvo na ovim prostorima legalno, a islam nije legalan i priznat, pa se oni mogu krstiti pred svakom školom i praviti kipove sveti stava pred svakom institucijom, a mnogi bošnjaci danas ne mogu doći na čumu zato što islam u Bosni zvanično nije priznat, pa može dobiti otkaz i nakon su većina bošnjaka na birovu za nezapošljavanje. Ovo se zove biro za zapošljavanje ali bolje mu je prediti ime da ima pravo svoje ime, a to je biro za nezapošljavanje. Pa bi moglo biti još bošnjaka na tom birovu, ako krenu džumu klanjati, a šta je sa ostalim propisima koje Allah subhanahu wa ta'ala ljudima objavio da moraju po njima živjeti i po njima raditi. Isto tako ste svjedoci agonije malezijskog aviona sa 300 i kusur putnika nestao avio, avion, sutra će biti 7 dana, nema aviona. Nestao avion sa 300 i kusur ljudi, nema ga nigdje. Najsavremenija tehnika Dunjaluka ne zna. Toliki sateliti kažu da su na mjesecu bili, da prate svaki korak, da mogu ustanoviti svaki čovjek umjetan gdje se nalazi, a evo ne mogu toliki avion da pronažu. Pa ovdje može biti jedno od dvoje. Pošto su ljudi počeli da obožavaju materiju i da obožavaju svoj mozak i da pripisuju sva dostignuća da je to odraz njihove pameti, pa hoće Allah subhanahu wa ta'ala da kaže ljudima da je inna Allahe ala kulli šein kadir, da Allah sve može. Uzeir alaih sratu wa kada je prošao pored uništenog naroda i vidio da tu više nema života. Rekao je samo hoće li ovo Allah ponovo ovdje dati života. Pa je vadeh Allahu nije ta'amin thumme ba'ate. Pa ga je Allah uspavao stotinu godina. Ovo je jedan dokaz da je Huzeir, ali i sratu sa nam bio na ovdje svijetu i vratio Pa ga Allah uspavao stotinu godina, a nakon toga ga ponovo vratio, proširio i pitao, a kem le bista, kale le bistu jeumen, a u ba'ba jeum. Kaže, ostao sam gospodar po mom nekakvom svatanju, dan ili dio dana. Kale, bel le bista bihete amin. Naprotiv, ti si stotinu godina tamo na one